Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin möhtəşəm bir hədisi var. Bu hədis barədə danışmaq istəyirəm. Bu hədis möminin qəlbini rahatladacaq hədislərdəndir. Hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Allahdan qorxan müminin var dövlətli olması eyib deyil. Lakin Allahdan qorxan adam üçün sağlamlıq var dövlətdən daha xeyirlidir. Əhval ruhiyyənin yaxşı olması isə neymətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi bu üç xislətə diqqət yetirin. Birincisi, Allahdan qorxan möminin var dövlətli olmasıdır. Mömin adam Allahdan qorxursa, ona nə qədər var dövlət gəlirsə gəlsin, onu doğru düzgün istiqamətə sərf edəcək, israfa yol verməyəcək. mömin olub Allahdan qorxmazsa, o var dövlət onu zəlalətə aparacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin səhih hədisi var. Bir sahabələrinə mən sizin yoxsulluğa məruz qalacağınızdan qorxmuram. Var dövlət sahibi olub, azmağınızdan qorxuram. Allahdan qorxmayan fasik adamların varlı olması isə onlar üçün bir bəladır, bəla. Çünki belələri əlində olan var-dövlət sayəsində cənnəti yox, böyük ehtimalla cəhənnəmi qazanırlar. Özlərini zəlalətə salırlar. Bu xüsusda Uca Allah Quran-ı kərimdə belə buyurur. Kəllə innəl insənə ləyətğar Ən rəəhu stəğnə. Xeyr, insan doğrudan da özünün ehtiyatsız olduğunu zənn etdiyinə görə həddini aşır. Möminə var dövlət gəldiyi zaman artıq Allaha təvəkkül azalır. Getdikcə ümumiyyətlə aradan qalxır və son nəticədə təkəbbürlük göstərməyə başlayır və cəhənnəm əhlindən olur. Yolunu azır. Bu möhtəşəm hədisin ikinci cümləsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, lakin Allahdan qorxan mömin üçün sağlamlıq var dövlətdən daha xeyirlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözündən aydın olur ki, Allahdan qorxan mömin adam üçün sağlamlıq var dövlətdən daha xeyirlidir. Çünki sağlam adamın ibadətləri yerinə yetirib savab qazanmaq imkanı varlı olan xəstə və aciz mümindən daha çoxdur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Allahdan qorxan müminin həm sağlam, həm də varlı olması bundan da xeyirlidir. Bu üçünə yiyələnmək Yəni, həm təqvalı, həm sağlam, həm də zəngin olmaq həqiqətən də böyük neymətdir. Bu üç neyməti Allahdan istəyin. Allahdan istəyin ki, Allah sizi müttəqilərdən etsin, canınız həmişə sağlam, əlinizdə də cənnəti qazanacaq qədər var dövlətiniz olsun. Adamın canının sağlam olması həqiqətən böyük neymətdir. Müdrik adamlar deyərdilər, sağlam adamların başında tac var. Bunu yalnız xəstələr görür. Xəstələri ziyarət edin, qardaşlar. Başınızdakı o tacın qədrini biləcəksiniz. Nəyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə səhər və axşam zikirlərində Allahdan can sağlığı diləməyi öyrədib. Diqqət edin, hamınız bu duanı bilirsiniz. Allahümme inni əsəlükəl əfvə vəl afiyyə fid dünya vəl əxirə Allahümme inni əsəlükəl əfvə vəl afiyyə fi dini və dünyaya və əhli və mali Allahümme əstur əvrati və amin rəvati Allahümme əfəzni min beyni yədəyə və min xalfi və an yemini və an şimali ومن فوقي وأعوذ بأزمتك أن uğtələ min təhti. Allahım, dünyada və axirətdə səndən əf və salamatlıq diləyirəm. Allahım, dinim, dünyam, ailəm və malım üçün səndən əf və salamatlıq diləyirəm. Allahım, eyiblərimi ört və qorxularımdan məni xatircəm et. məni ölümdən, önümdən, arxamdan, sağımdan, solumdan və başımın üstündən qoru. Ayağımın altının qazılmasından sənin əzəmətinə sığınıram. Həmsinin dua edirsiniz hər səhər və hər axşam üç kərə deyirsiniz Allahumma afini fi bədəni, Allahumma afini fi səmi, Allahumma afini fi basari, la ilə illə ənd, Allahümme inni əuz bikə minəl kufri vəl fəxri və əuz bikə min əzəbil qabri lə iləhə illə ənd. Allahım, bədənimi salamat et. Allahım, qulağımı salamat et. Allahım, gözümü salamat et. Səndən başqa məbud yoxdur. Allahım, küfürdən və yoxsulluqdan sənə sığınıram. Qəbr əzabından sənə sığınıram. Səndən başqa məbud yoxdur bu duanı səmimi qəlbdən desəniz, Allah subhanətə alə sizə o salamatlığı nəsib edəcəkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində demişdir, kim əminəmanlıq içində canı sağlam, yanında da həmin günün yeməyi olduğu halda səhərə çıxmışsa, ona sanki dünya bəxş edilmişdir. Çünki dünyaya çoxlu var dövlətə sahib olan kimsə bu üçündən artıq bir şeydən istifadə edə bilmir. Deyək ki, var dövlətiniz başınızdan aşıb daşır. Bu üçündən artıq bir şey istifadə edə bilməyəcəksən o var dövlətlə. Bir qarın var, o qarının doyana qədər yiyəcəksən. Artıq yiyə bilməyəcəksən. Və əgər varlının arxainlığı yoxdursa və ya canı ağrıyırsa, bu var dövlətin nə qədir qiyməti ola bilər? Əsl saadət var dövlətdə yox, insanın qəlbinin islah olunmasındadır. Ağıllı adamlar bu üç nimətin, əmnəmanlığın, sağlamlığın və gündəlik əldə etdiyi ruzunun necə böyük nimət olduğunu dərk edir Və bunlara görə gecə-gündüz Allaha şükür edirlər. Odur ki, səhərə sağ çıxacağına ümid etməyən adam öz gələcəyini düşünərək nədənsə girey güzar etməkdənsə hazırki günündə əlində olan nemətlərə görə Allaha şükür etməsi onu daha xeyirlidir. Nankör adamlar isə özündən yuxarı səviyyədə olanlara baxıb onlar kimi olmağa təmanna etməklə xam xəyallara dalır və Allahın onlara bəxş etdiyi nimətləri layiqincə dəyərləndirmirlər. Dünya malı Allahdan qorxmayan kimsəyə uğur qazandırmış olsaydı, Qarun uğur qazanardı. Lakin Allah onu var dövləti ilə bircə yerlə yeksan elədi. Qəsas surəsinin 76-cı ayəsindən 83-cü ayəsinə qədər oxuyun. Baxın, görün, Allah subhanət hələ Qarunun başına nələr gətirdi. Hədisin üçüncü tərəfi, ən gözəl tərəfi, əhval ruhiyyənin yaxşı olması böyük nimətdir. Burada Peyğəmbər s.a.v-in yaxşı əhval ruhiyyənin nimət olduğunu ayrıca qeyd etməsi, bunun sağlamlığa və zənginliyə aid olmamağına dəlalət edir. Yəni, ola bilər ki, adam həm sağlam, həm də zəngin olsun, həm mömin, həm də təqvalı olsun, lakin müəyyən səbəblərdən dolayı əhval ruhiyyəsi yaxşı olmasın. Müəyyən işlər onu kədərləndirsin. Qəlb rahatlığı isə hər adama nəsib olmur bu böyük neməti Allah subhanətə alə yalnız Allahı zikr edən möminlərə nəsib edir. Yalnız onlara qismət olur. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Əl-ləzinə əmənu və tətməinnə qulubuhum bi zikrilləh, ələ bi zikrilləhi tətməinnul qulub. Bunlar iman gətirənlər və qəlbləri Allaha zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Bəs nə edək ki, əhva ruhiyyəmiz həmişə yaxşı olsun. Başımıza nə müsibət gəlirsə gəlsin, necə imtihan olunuruqsa olaq, heç bir müsibət, heç bir imtihan əhva ruhiyyəmizi korlamasın, imanımızı azaltmasın. Nə edək? İndi deyəcəklərimi qulağınızda sırqa edin. Bunlar sizə həm bu həyatda, həm də ahirətdə saadətə nail olmağa, uğur qazanmağa kömək edəcək. İlk əvvəl bu ayəyə əməl etmək gərəkdir. Müsibət gəldiyi zaman ilk əvvəl bu ayəyə əməl etmək gərəkdir. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Və innəhə ləkəbiratun illə haləl xaşiin. Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Diqqət edirsinizmi? Ayəni oxuyanda adama asan gəlir. Nə var? Müsibət gəldiyi zaman səbr edib iki rükət namaz qılmaq. Nə var? Çox asan bir şeydir. Amma müsibət gəldiyi an hər bir mömin bu ayədə deyilənə əməl edirmi? Bir özünüzü imtihana çəkin, sorğu sual edin, özünüzə sual verin. Başınıza müsibət gələndə telefonu qaldırıb vasitə axtarırsınız. Birinci Allaha yox, qeyrisinə təvəkkül edirsiniz. Kiməsə pul təklif edirsiniz probleminizin həll olunması üçün. Hiləylənirsiniz və s. şeytanın vəsvəsələrinə uyursunuz. Halbuki müsibət gəldiyi an səbr edib, ayağa qalxıb iki rükət namaz qılsanız və namazdaykən, səzdədəykən Allahdan kömək diləsəniz, vallahi ki, Allah sizə yetər. Həsbunallah və ni'məl vəkil. Allah bizə yetər. O necə gözəl qoruyandır. Lakin görün Allah subhanət hələ nə deyir? Həmin ardın, ayənin ardınca. Həqiqətən bu, Allaha itaat edənlərdən başqa hamıya ağır gəlir. Əgər bu sənə ağır gəlirsə, əgər imtihan olunduğu zaman səbr etmək və namaz qılıb Allahdan kömək diləmək sənə ağır gəlirsə, bil ki, sən Allaha layiqincə itaat edənlərdən deyilsən. Allaha layiqincə itaat edənlərdən olsaydın, Yaqub aleyhissalam kimi, həmsinin möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə kimi. Deyərdin, innəmə əşqu bəssi və hüzni ilə Allah. Mən öz dərdimi, qəmimi ancaq Allaha şikayət edirəm. Və ancaq Allahdan kömək diləyərdim. Sizə 5 şey öyrədəcəm. Bu 5 şeyi yadınızda saxlayın. Müsibət gəldiyi an bunu xatırlayın. Vallahi ki, xatırlayan kimi qəlbiniz rahatlıq tapacaq. Hər birinə də dəlil var. Quran və sünnədə. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Allah bir qövmü sevdiyi zaman onları imtihana çəkər. Kim səbr edərsə, bu səbr onun lehinə, kim də gileylənərsə, bu giley onun əleyhinə olar. Digər hədisdə o demişdir. Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, onu imtihana çəkər. Hədisdən nə, nə aydın olur, qardaşlar? Hədisdən aydın olur ki, mömin bəndənin imtihan olunması, Allahın onu sevməsi və ona xeyir nəsib etməsi deməkdir. Nə qədər başınıza imtihan gəlsə, buna sevinin. Sevinin ki, Allah sizi sevir və sizə xeyir nəsib etmək istəyir. İkincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. İnsanlar arasında ən çox imtihana çəkilən kəslər peyğəmbərlərdir. Sonra onlara oxşarlar və oxşarlar. Bu hədisdən də aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə oxşadıqca imtihan da artacaq. İstəmirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.və oxşayasınız, onunla bərabər həşr olunasınız, onunla bir yerdə cənnətdə olasınız, ona oxşamağa çalışın və hər dəfə başınıza müsibət gəldikdə, Allah sizi imtihana çəkdikdə sevinin. Sevinin ki, getdikcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə oxşayırsınız. Demək, birinci nə oldu? İmtihan gəl imtihanın gəlməsi nə deməkdir? Allahın sevməsi. İkincisi nə oldu? Peyğəmbər sallallahu oxşamır. Əhsən. Üçüncüsü Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Müsəlmana üz vermiş elə bir yorğunluq, elə bir naxoşluq, elə bir kədər, elə bir üzüntü, elə bir əziyyət, elə bir dərd, Hətta ayağına batan elə bir tikan yoxdur ki, onun sayəsində Allah həmin müsəlmanın günahlarını bağışlamasın. Hədisdən açıq aydın görünür ki, möminin başına gələn hər bir imtihan onun günahının silinməsi üçün bir səbəbdir. Kəffarədir. Buna sevinmək lazımdır. İmtihan çoxaldıqca günahlar da azalır. Dördüncüsü, Uca Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ və rəhmə və uləyəkə humul muhtədun. Biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal, dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbr edənlərə müjdə ver. Diqqət edinizmi? Səbr edənlərə. Müsibət gəldiyi an səbr etmək lazımdır. Səbr edənlərə müjdə ver. Səbr edənləri necə vəsf edir Allah subhanətə alə? Səbr edənlər başlarına müsibət gəldikdə nə edir? O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə biz Allaha məxsusuq və ona da qayıdacaq deyirlər. İnnə lillahi və innə ileyhi raciun. Onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Məhz onlar doğru yolda olanlardır. Hədisdə də həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Hansı bir müsəlmanın başına müsibət gəldikdə İnnə lillahi və innə ileyhi raciun Allahumma acurni fi musibəti və əxlüf li xeyran minhə Biz Allaha məxsusuq və ona da qayıdacaq. Allahım, başıma gəlmiş bu müsibətə görə mənə savab yaz və mənə bundan xeyirlisini nəsib et. Desə, Allah onun savabını artırar və ona bundan da xeyirlisini nəsib edər. Hədisdən aydın olur ki, müminin başına gələn hər bir imtihan savabının artması üçün bir səbəbdir. İstəmirsiniz savabınız artsın, başınıza gələn müsibətə, imtihana səbr edin, sevinin. Amar ibn Abdüləziz rahiməhullah bilirdi ki, ölüm bihuşluğu hamı üçün, hətta Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm üçün belə ağır keçib. Ölüm bihuşluğu gəldiyi zaman Allah bizi sabit qədəm etsin. Amin. Yolumuzu azmayaq. Amin. La ilahe illallah deyib bu dünyadan köçən möminlərdən olaq. Amin. Ömər ibn Abdüləziz rahimehullah deyir ki, mən ölüm bihuşluğunun özüm üçün rahat keçməsini istəmirəm. Niyə? Niyəsini açıqlayır, deyir ki, çünki bu mənim bu dünyada qazanacağım son savabımdır. Subhanallah. Sonuncu imtihana səbr etməklə savab qazanmağı umur. Rahiməhullah. Bu dördünü kim sadalaya bilər? Allahın mömin bəndəsini imtihana çəkməsi nə deməkdir? Allahın sevgisi. İkinci. Peyğəmbərə Üçüncü. Dördüncü. Sevilməsi. Davamana sevilməsi. Sababın artması. Və nəhayət beşincisi hamımızın əzbər bildiyi ayələrdir. Fə innə mə'əl usri yusra innə mə'əl usri yusra Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Əlbəttə ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Ayələrdən aydın olur ki, imtihandan sonra yollar açılır. Möminin işləri qaydasına düşür. Allah subhanət hələ ona zəfər, qələbə bəxş edir. Necə ki, sahabələrə bəxş etdi. Cəmi 21 il səbr etdilər, Məkkəni fəth etdilər. İki ildə səbr bütün Ərəb yarımadası müsəlman oldu. Altı ildə səbr etdilər, böyük naliyyətlər əldə etdilər. Tarixi oxusanız özünüz görərsiniz. Səbr etməklə möminin naliyyətləri artır, yollar asılır. Ən son naliyyət və uğur cənnətdir. Allah bizi Firdos cənnətinin sakinlərindən etsin. Amin. İmtihan gəldiyi zaman bu beş şeyi xatırlasanız, əhval ruhiyyəniz daim gözəl olacaq. Həmişə Elhamdülilləhi alə kulli həl Hər bir halda Allaha həm sənalar olsun deyə şükürlər edəcəksiniz. Sizdən vəziyyətiniz necədir deyə soruşan adama həmişə hər şey əladır, əladır, əladır deyəcəksiniz. Heç vaxt giləylənməyəcəksiniz. Başlarına gəlmiş müsibətlərə görə ruhdan düşməmiş, əksinə sevinən, sabit qədəm olan, əməli salih möminləri uca Allah öz kitabında belə vəsf edir. وَكَأَيِّن مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصر على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين Fətəhumullahu səvabəd dünya və husnə səvabəd axirə. Vallahu yuhibbul muhsinin. Diqqət edin ayə. Neçə-neçə peyğəmbər olmuşdur ki, bir çox dindarlar, möminlərlə birlikdə vuruşmuşlar. Allah yolunda cihad etmişlər. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də düşmənə boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevir. Onların dedikləri ancaq, ey Rəbbimiz, günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla, qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et olmuşdur. Ancaq belə dua edərlər. Beləliklə, Allah onlara həm dünya mükafatını, həm də gözəl ahirət mükafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Bu peyğəmbərlər və onların ardıcıları bu dünyada dillər əzbəri olublar. Ahirətdə də cənnət sakinlərindən olacaqlar. Ən böyük uğur budur, qardaşlar. Bu uğuru qazanmağın səbəbi də nə oldu? Səbr edib Allaha dua etməkləri. Bundan əlavə, əhval-ruhiyyənin həmişə yaxşı olması üçün sizə Allahı xatırladacaq, mömin adamlarla dostluq etməyi və pis niyyətli, alçaq adamlardan uzaq durmağı nəsiyyət edirəm. Yaxşı, bəs yaxşını yamandan necə ayırt edək? Baxa, zahiri görünüşdən hamısı möminə bənzəyir. Zahiri əməllərindən hamısı müsəlmana bənzəyir. Yaxşını yamandan necə ayırt edək, qardaşlar? Bunu bilsəniz, dostunuzu düşməninizdən ayırt edə biləcəksiniz. Diqqət edin Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinə. Rasulullah s.ə.v bir gün sahabələrinə deyir, sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verinmi? Sahabələr bəli deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, o kəslər ki, onları gördükdə Allah yada düşür. Allah subhanətə alə bizləri o kəslərdən etsin. Amin. O kəslər ki, onları görəndə imanın artır yalnız Allahdan, onun Peyğəmbərindən, sallallahu aleyhi və səlləmdən, İslam dinindən, imanı artıracaq gözəl-gözəl söhbətlərdən danışır, bir-birindən hal-əhval tutur, bir-birinə dəstək olurlar. Doğru yola istiqamətləndirirlər. Digər hədisdə yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, yaxşınız o kəsdir ki, ondan yaxşılıq umulur, və şər əməllər gözlənilmir. Budur yaxşı adamın xüsusiyyəti. Arxanaysan ki, bu adam ancaq yaxşılıq edir və heç vaxt ondan şər əməl gözləmirsən. Ehtiyat etmirsən. Başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. İnsanlar arasında elələri də vardır ki, onlar xeyir qapılarını açan və şər qapılarını bağlayan açardılar. Xeyir qapılarının açarları əlində olan kimsənin xoş halına. Baxın, görün, o mömin ki, ancaq xeyir qapılarını açır, şər qapılarını bağlayır, yanında qeybət edənin ağzının üstündən vurur ki, Allahdan qorx. Dostların arasını vuran olanda ifşa edir ki, qardaşlar, bu dələduz, bu şər, bu yaramaz insandan ehtiyatlı olun şər yaxmaq istəyən adamın həmsinin şərinin qabağını almağa çalışır. Budur xeyir qapılarını açan və şər qapılarını bağlayan əməli salih mümin adam. Yenə Rasulullah s.ə.v hədislərin birində demişdir. Yaxşı dostla pis dostun məsəli qətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Qətir satana gəlincə, ya o sənə ətir bağışlar, Ya sən ondan ətir alarsan, ya da ondan gözəl iy gəldiyini duyarsan. Qardaş, bax gör, oturub durduğun adam sənə gözəl təsir edirsə, oturub durduqsa, sənin də əxlaqın düzəlirsə, o adamdan möhkəm yapış. Budur, gözəl, əməli salih dost. Belələrinin üzündəki nuru, və heybəti, ha belə onların gözəl davranışını və raftarını gördükdə ancaq xeyirxalq işlər yada düşür. Onlar barədə uca Allah belə buyurur. Daha dəqiq desək, Allah subhanahu wa ta'ala onları belə vəsf edir. İndi deyəcəyim ayələrdəki vəsfləri düşünün. Baxın görün bunlardan hansı biri sizdə yoxdursa. naqistirsə, çalışın o boşluğu doldurasınız. Allah subhanətələ buyurur, İnnəməl müminunəl-ləzinə İzə zükirəlləh vəcilət qulubuhum və izə tuliyət aleyhim əyətuhu zədəthum imanən və alə rabbihim yətəvəkkəlun Əl-ləzinə yuqimunəs-salətə və mimmə rəzəqnəhum yunfiqun Ulaikə humul mu'minunə haqqan. Ləhum dərəcətun ində rabbihim və məğfirətun və rizqun kərim. Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər. Allahın ayələri onlara oxunduğu zaman imanları artar, yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edər, namaz qılar və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Məhz onlar həqiqi möminlərdir. Diqqət edin, Allah s.ə.v onları necə tərif edir? Möminlər ancaq o kəslərdir ki, və ayənin sonunda məhz onlar həqiqi möminlərdir. Bu beş xislət sizdə varsa, bu möminlərdən hesab olunursunuz. Yoxdursa çalışın, onu əldə edəsiniz. Əldə etdikdən sonra sizin mükafatınız bilirsiniz nə olacaq? Onlar üçün Rəbbi yanında dərəcələr, bağışlanma və bolluca ruzu vardır. Növbəti 5 xislət Muminin surəsində gəlir. Bayaq dediklərim Ənfal surəsində idi. Növbəti 5 xislət Muminin surəsindədir. İnnellezînehum من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسالون في الخيرات وهم لها سابقون حقيقة Rabbinin korkusundan əsim-əsim əsənlər, Rəbbinin ayələrinə iman gətirənlər, Rəbbinə şərik qoşmayanlar, Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını qəlbləri qorxa-qorxa yerinə yetirənlər, məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedərlər. Qardaşlar, o mümin ki, yaxşı işlər görməkdə irəlidə olmaq istəmir. Və Allah subhanətə alə ona öndə olanlardan olmağı nəsib etmir. O mümin necə mümin sayıla bilər? Onun müminə xas bu xislətləri, bu vəsfləri naqisdir. Baxın, o mümin ki, yaxşı işlər görməkdə öndədir. Demək, bu deyilənlər o mömində var. Bu vəsflər Allah subhanət hələ ondan əsib edir. Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən Ya Rasulullah Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını qəlbləri qorxa-qorxa yerinə yetirənlər deyildikdə zinakar, oğru və əyyaş mı qəst edilir? deyə soruşur. Ayşə radiyallahu anh bunu niyə soruşur? Ona elə gəlir ki, o ayəni belə başa düşür ki, mömin adam həm namaz qılır, zəkat verir, oruç tutur, həccə gedir, digər vacibləri və nafilələri yerinə yetirir, həm də nəfsinin ona güc gəlməsi nəticəsində hərdən oğurluq, zina və başqa günahları edir. Bu ayələr o cür müminlərə aiddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, xeyr, ey siddiqin qızı, bunlar o kəslərdir ki, oruç tutur, sədəqə verir, namaz qılır, lakin buna rəğmən əməllərinin qəbul olunmayacağından qorxurlar. Arxain olmaq olmaz, qardaşlar. Arxaincılıq insanı məhv edir. Bayaqçı hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaramaz adamların kimlər olduğunu sahabələrinə bildirmək üçün deyir, sizə ən pisiniz barədə xəbər verinmi? Diqqət edin, qardaşlar. Pis dostu tanımaq üçün, ondan uzaq olmaq üçün Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin dediyi bu vəsfləri bilməlisiniz. Sahabələr Bəli deyə cavab verdikdə Peyğəmbər s.ə.v deyir, söz gəzdirənlər, dostların arasını vuranlar və təmiz adamlara şər yaxanlar. Digər hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir, pisiniz o kəsdir ki, ondan yaxşılıq umulmur. Üstəlik, şər əməllər gözlənilir. Həmçinin bir başqa hədisdə Rasulullah s.ə.v deyir ki, insanlar arasında elələri də vardır ki, onlar şər qapılarını açan və xeyir qapılarını bağlaya açardılar. Şər qapılarının açarları əlində olan kimsənin də vay halına. Yenə bir hədisdə Rasulullah s.ə.v demişdir. Yaxşı dostla pis dostun məsəli Ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Körük vurana gəldikdə isə ya o sənin paltarını yandırar, ya da ondan pis iy gəldiyini duyarsan. Belələrini görəndə onlardan qaçmaq istəyirsən. Onların şər adam olduqları üzlərindən və davranışlarından bəlli olur. Onların yaltaqlığı, dedikodu yayması, dostların arasını vurması, Təmiz adamlara şər yaxması, şər qapılarını açması və xeyir qapılarını bağlaması tüstü kimi pis iyi verməsi üçün kifayətdir. Bu əməlləri edən adamdan həqiqi mənada pis iyi gəlir. Həsənul Basri rahiməhullah demişdir. Allahın ən şər bəndələri o kəslərdir ki, şər işlər yaymaqla insanları çaşqınlığa salırlar. Zəlalətə salırlar. Həmçinin Əvzəyi Rahiməhullah demişdir. Allah bir bəndəsinin elmin bərəkətindən məhrum etmək istədiyi zaman ona yanlış söz danışan dil nəsib edər. Və sən onun savadsız olduğunu görərsən. Bir daha təkrar edirəm bu sözü. Bu gözəl sözü. Allah bir bəndəsini elmin bərəkətindən məhrum etmək istədiyi zaman ona yanlış söz danışan dil nəsib edər və sən onun savadsız olduğunu görərsən. Qardaşlar, Allah kimə xeyir nəsib etmək istəyirsə, ona əməli sari insanlarla dost olmağı müvəffəq edir dostunuzun kim olduğunu diqqət edin. Dostunuzun kim olduğuna diqqət edin. Çünki Peyğəmbər s.ə.v dediyi kimi olacaq. Əl-mər'u mə'a mən əhəb Hər kəs sevdiyi kimsə ilə bir yerdə olacaq. Ya cənnətdə, ya da cəhənnəmdə. Peyğəmbər s.ə.v-in möhtəşəm bir hədisi var. Bu hədisdə deyir ki, Allah bir başçıya xeyir nəsib etmək istədiyi zaman sədaqətli bir vəziri ona dost edər. O, yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu onun yadına salar, yadına düşdükdə isə ona kömək edər. Budur yaxşı dost, qardaşlar. Budur yaxşı dost. Allah ona xeyir nəsib etmək istəmədikdə isə pis bir vəzir ona dost edər o yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu onun yadına salmaz, yadına düşdükdə isə ona kömək etməz. Bu hədislər müsəlmanı yaxşılığı yada salan və yaxşı işlərdə adama kömək edən dostla dostluq etməyə, yaxşılığı yada salmayan və yaxşı işlərdə adama kömək etməyən, söz gəzdirən, dostların arasını vuran, və təmiz adamları şərə salan kimsələrlə dostluq etməməyə təşviq edir. Bu xüsusda Davud aleyhissalam gözəl nəsiyyət etmişdir. O demişdir, yadına düşən işdə sənə yardım etməyən və unutduğun işi sənin yadına salmayan dostdan Allaha sığın. Davud aleyhissalamın nəsiyyətinə uyğun olaraq hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm. Allahumma əiznə min sahibin izə zəkərnə ləm yu'innə ve im nesina, ləm yüzəkkərnə. Allahım, yadımıza düşen işte bize yardım etmeyen ve unuttuğumuz işi bizim yadımıza salmayan dostan sənə sığınırıq. Amin. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi dua ile. yenə hamımızın adından Allaha sığınıb, yalvarıb deyirəm. Allahümmə, innə nəudu bikə min yevmis su və min leylətis su və min saatis su və min sahibis su və min cəris su fi daril muqamir. Allahım, pis gündən, pis gecədən, pis vaxtdan, pis dostdan və yaşadığım yerdəki pis qonşudan sənə sığınıram. Amin. <coughs> Adamın çox dostu ola bilər, qardaşlar. Lakin bu dostların hər biri hər an adama xəyanət edə bilər. Hər an o dostlara bel bağlamayın. Yeganə bel bağlanılacaq, arxain olunacaq sadiq dost var ki, o da kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahla dost olmağa çalışın. Allah dostları bu dünyada heç nədən qorxmaz, ahirətdə də heç nəyə görə kədərlənməzlər. Allahın dostu olmaq üçün isə Allahın və onun Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqlarını həm vacibləri, həm də sünnələri, əlavə ibadətləri, nafilələri yerinə yetirməyə çalışın. Bu xüsusda varid olmuş qüdsi hədistə Uca Allah belə buyurur. Kim mənim dostumla düşməncilik edərsə, mən ona hərb elan edərəm. Hədisin ardını oxuyacaqam, qardaşlar. Niyə axı? Sahabələrə düşmənsilik edən kafirlərə, müşriklərə, münafiqlərə Allah subhanət hələ hər elan etdi, öz gücünü də göstərdi, sahabələrə ucaqdı, onlara zəfər və qələbə bəxş etdi. İndiki nəsilə, indiki müsəlmanlara onu nəsib eləmir. Zəlil olurlar. Nəyə görə, qardaşlar? Quranı diqqətlə oxusanız, onun cavabını tapa bilərsiniz. Hədislərə diqqətlə nəzər salsanız, bunun cavabını görə bilərsiniz. Sahabələrin həyatını oxusanız, bunun nəyə görə belə olduğunu bilərsiniz. Quran-ı Kerimdə Allah Subhanahu taala buyurur: "İn tensurullaha yansurkum." Əgər siz Allahın dinini qorusanız, hər tərəfə yaysanız, Allah da sizi qoruyar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "İhfazillahə yahfazka." İhfəzilləhə təcidhu tücəhəb. Allahın dinini qoru, Allah da səni qoruyacaq. Allahın dinini qoru, Allahı hər zaman yanında görəcəksən. Hər zaman sənə kömək edəcək. Səni yalnız buraxmayacaq. Və nəhayət, ikinci xəlifə, məhşur sahabə Ömər ibn Xattab radiyallahu anh gözəl sözü. Nəhnu qavmun əazzənəllahu bil-İslam. Fəməhmə btəğaynəl izzətə bi qeyrihi əzəllənəllah. Biz Allahın İslam dini sayəsində ucaltdığı ümmətik. Nə qədər ki, İslamdan başqa bir vasitə ilə ucalmağa can atacağı, Allah bizi zəll edəcək. Diqqət edin, qardaşlar. Möminlər arxain halda, arxain şəkildə həyat sürürlər. Var dövləti ilə, mal qarasının çoxluğu ilə, əkinçiliklə və başqa bu kimi dünyəvi işlərlə rahatlıq tapır və Allah yolunda cihad etmirlər. Cihat yalnız silahla olan cihat. Eli olsaydı Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de demezdi وَجَاهِدْهُمْ bihi cihaden kebira. Müşriklerle bu Kur'an vasıtasıyla en büyük cihadı et. Silahla olan cihattan da büyük cihat sayılır. Kur'an ve sünne ile aparılan cihat. O müminler ki dünya ile razılaşır, dünya ilə arxayınlaşır. Bu möminlərin dünyasını əlindən aldıqda yaxınlarına başına bir müsibət gəldikdə o saat ayağa qalxıb deyir, cihad etmək lazım. Əlinə silah alır. Mən demirəm ki, bunu etmək lazım deyil. Əgər sənin torpağına, sənin namusuna təcavüz edilirsə, sən özünü müdafiə etməlisən, və müdafiə edərkən ölərsənsə, şəhid sayılırsan. Lakin nəyə görə indi birdən-birə ağlına cihad etməyə gəldi? Silaha əl atdın. Uzun illərdir Allahın haqqı tapdalanır. Sənin gözünün qarşısında Allaha şərik qoşulur. Hər tərəf və şirk baş alıb gedir. Qəlbin titrəmir. Ağlına cihad etmək gəlmir. Allahın dinini yaymaq barədə fikirləşmirsən. Lakin sənin malına toxunduğu, toxunulduğu zaman dərhal özündən çıxırsan. Məyər Peyğəmbər s.ə.v belə olub? Sahabələr deyir ki, Rasulullah s.ə.v öz nəfsinə görə heç vaxt intiqam almayıb. Heç vaxt. Ancaq Allahın haqqı tapdalandıqda qəzəblənər və intiqam alardı. Səhabələr də həmçinin. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh barədə rəvayət edilir ki, kafiri yerə yıxır, qılıncı çəkir ki, başını üssün, kafir adam onun üzünə tüpürür. İnsan təbiətinə görə əslində insan bundan daha çox qəzəblənib öldürməlidir qarşısındakini. Lakin Əli radiyallahu anhu radiyallahu anhu onu tərk edir. Və kafir mat mətəl qalır. Niyə bu belə etdi? Niyəsini soruşur. Radiyallahu anh ona niyəsini başa saldıqda, başa saldıqda ki, mən səni Allah rizası üçün öldürəcəkdim, nəfsimə görə, dünya mənfəətinə görə yox. Sən məni üzümə tüpürdükdə, nəfsim məni üstələdi. Ona görə səni tərk elədi. Adam İslamı qəbul edir. Budur. Allah subhanət hələ belələrinə zəfər, qələbə bəxş edirdi. Belə insanlar kimi, insanlardan olsaq, Allah subhanət hələ bizə də onu nəsib edəcək. İmam Malik Rahimahullahın gözəl sözü var. Deyir, bu ümmətin əvvəlinciləri nəyin sayəsində islah olmuşlarsa, axırıncıları da ancaq onun sayəsində islah ola bilərlər hədisin, qüdsü hədisin ardını oxuyuram. Allah subhanət hələ buyurur, qulun mənə sevimli olan və sayəsində mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum əməllərdir. Ha belə, qulum nafilə ibadətlərini yerinə yetirməklə mənə o qədər yaxınlaşır ki, mən onu sevərəm. Onu sevdiyim təqdirdə onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən ayağı olaraq. Məndən nə diləsə, ona dilədiyini verərəm, sığınacaq istəsə, ona sığınacaq verər, onu qoruyaram. Hədisin tamamını oxuyacaq. Bu nə deməkdir? Yəni, mömin adam Allaha itaat etməklə vaciblərini yerinə yetirib qadalardan çəkinməklə Allaha yaxınlaşır. Üstəlik, nafilə ibadətlərini yerinə yetirməklə Allahın sevimli bəndəsinə çevrilir. Beləliklə də Allah onu qoruyur, ona yardım edir. Ha belə onun gözlərini, qulaqlarını, əllərini və ayaqlarını xeyrxah işlər görməyə və bunun sayəsində savab qazanmağa müvəffəq edir. Bu qüdsü hədisin sonunda uca Allah buyurur, mən görəcəyim heç bir işdə tərəddüd etmirəm. Yalnız ölümdən həzər edən mömin dostumun canını aldıqda tərəddüd etməyin müstəsnadır. Çünki mən ona yamanlıq etmək istəmirəm. Subhanallah. Sevginin əzəmətinə baxın. Allah subhanətələ sevdiyi mömin bəndəsinin canını aldıqda belə ona yamanlıq etmək istəmir. Allahdan istəyin budur ki, dost qəbul etdiyi kimsələr arasında bizi də özünə dost qəbul etsin. Amin. Amin. Allahım, sənin məhəbbətini və səni sevənin məhəbbətini qazanmağımızı, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli səndən diləyirik. Amin. Allahım, sənin qəzəbinə düçar olmaqdan və sənin qəzəbinə yaxınlaşdıracaq hər bir yaramaz əməldən və günahdan sənə sığınırıq. Amin. Allahım, bizi həm bu dünyada, həm də axirətdə möhkəm qalacaq, qırılmaz və sarsılmaz iman qardaşlığından məhrum etmə. Amin. Və sevdiyimiz kimsələri yalnız sənin xatirinə sevməyi, nifrət etdiyimiz kimsələrə də yalnız sənin xatirinə nifrət etməyi bizə müyəssər et. Allahım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun əhli beyti, o onun sahabələri kimi olmasaq da onlara oxşamağı, onlar kimi bir-birimizə güzəşdə getməyi, bir-birimizi dəstəkləməyi, bir-birimizə dayaq olmağı və bir-birimizin səhvlərini vaxtında düzətməyi, beləliklə də qardaşlığımızı qorumağı, onları qardaşlarımızı müdafiə etməyi, onlara zərər vurmamağı bizlərə müvəffəq et. Amin. Allahım, müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları, mömin kişiləri və mömin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışla. Amin. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Amin. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə.